для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіновскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. падаць з другога паверха на брукаванку шкодна. Асабліва, калі ты не котка, а студыёзус, славута Віленскай акадэміі, без кропачкі дыпламаваны філософ. Няхай гэты без аднае кропачкі коскі філосаф і звык лазіць у вокны і перадольваць муры, якія перашкаджаюць шляхецкаму парыванню да славы альбо куртуазнай прыгоды. Але тое, што адважны і мудры студыёзус Прантіш Вырвіч – не утрымаўся на вузкім выступе пад вакном чароўнай паненкі агнешкі дачкі гутніка з вуліцы шкельнай слаўнага месца вільні не апраўдвае нават дождж які зрабіў камяні слізкімі як прамова пана суддзі юдыцкага Гэтак аднойчы жонка у Ладзіслава Вазы, каралева Марыся, дзеля цікаўнасці, якой прырабілі ў соймавай зале адмысловы балкон, гахнулася разам з тым балконам, ды сваімі дамамі фрауцымера проста на галовы высокага сойму. Ды яшчэ адна пані, э, пры гэтым зачапіўшыся, сукенкі вылузалася. «Вось гань бы было!» Не менш, чым для вырвеча цяпер. Бо яшчэ трошачкі пратрымайся пранці шлях аніцаў фарбаваных у венецыянскі лазурак, панна Гнешка дакладным упусціла яго ў свой завешаны ружовымі фіранкамі пакойчык той вырай, куды студыёзус імкнуўся тры тыдні. Панна ўжо нават... Э, пяшчотную ручку не адразу з францысевай рукі вырвала. І тут <laughs> гэх! Боты паслізнуліся, пальцы расціснуліся і... Канец бабілонскай вежы з пакусным надзеям. Бо шабля вырвіча здрадліва загрымела па брукаванцы, якую людцы паспаліты называлі «каціными лбамі», Сам кавалер не стрымаў прыкрага ўскрыку ад болю, ды да і паненка даволі гучна вохнула ад постраху і ляснула каніцамі фарбаванымі ў венецыянскі лазурак. І пачаліся пакаранні егіпецкія. У суседнія вокны павысоўваліся бацька паненкі ейныя дзве незамужнія цётухны, якія без таго нешлюбаваных дыгожых мужчын лічылі нечым падобным да выцяжкі з д'яблавага кораня, ад якой глозды едуць як капыты на лёдзе. І хаця пранціша маль зараз жа э, плетаноў трохі пакульгваючы па начной вуліцы паспеў наслухацца пра сябе такога, што трохгаловы цэрбі рахоўнік падземнага царства ад сораму адгрыз бы сабе лішнія галовы. А апошняя галава задушылася б уласным слінявым языком. Ды каб толькі словы дагналі вырвіча але рыхтык на ягоную чубатую галавы выплюхнулася з месіва начной вазы, над якім пастаралася адна з агнешкавых тётачак. Не тое, каб такое рэчыва было ў нове для віленскай брукаванкі. <laughs> Месцічы дабурэння прафесара віленскай акадэміі доктара Лёдніка не сароміліся карыстацца вулкамі ды дварамі ў якасці прыбіральняў, не падазруючы пра страшнае слова «гігіена». -гі А на публічнай лекцыі пана прафесара пра магчымую пошасць з прычыны няхайнасці месячаў вельмі слушна адказвалі, што нядаўні пажар, які прарэдзіў дамы, як зубы ў сківіцы старэчы, неадменна пазабіваўсю заразу. Але... Францій ж не лічыў сябе часткай звыклай да ўсяго брукаванкі і смярдзючая жыжа, патрапіўшы на ягоны камзол, неяк заўважна ахаладзіла пачуцці да чароўнай дачкі гутніка, што скарыла сэрца студыёзуса крыху санлівым, як у цяляці паглядам рахманых цёмных вачэй, ды натуральнай непрыклеенай радзімкай на цяляці правай шчочцы. Але нават успаміны пра натуральную радзімку не маглі перабіць прыкрасці ад атрыманага натуральнага ж пачастунку. Да таго ж сапраўдная чароўная дана прысутнічала ў сэрцы студыёзуса, схаваная глыбока і надзейна, як у полацкіх сутарэннях, і была гэта зусім не... Агнешка Пузыня. рыбавіў хады, бо нехта са сваякоў паненкі пад'юдзіў гнацца за паганым спакушальнікам цнатлівых дзявіц, гарадскую вартую тупат за спінай гучэў пахавальнымі акордамі. Заставалася спадзявацца, што імя спакушальніка не адкрыюць, але спадзеў быў малы, бо гутнік Йоган Пузыня ўжо некалькі разоў адганяў нахабнага блакітнавока гады чубастага пана вырвіча ад сваёй роднай кветачкі і як зваць студыёзуса ведаў дакладна. Франціш у суправаджэнні выратавальнага дажджу, які змываў яго ганьбу і смурод, ляцеў, кружляў па вузкіх вулках, намагаючыся забыцца на болю назеі, раздумваў, ці варта бегчы да канвента студэнцкага інтэрната, бо пагоня якраз туды і скіруецца. Сабакі ў дварах Лена пабрэхвалі, нібыта разумеючы, што ўцякач на дабро іхніх гаспадароў не паквапіцца – Цьмяная лампадка на вострой браме паглядала дакорліва, не абяцаючы ратунку без раскайвання і эпідэміі, і не заставалася іншага шляху, як пераскочыць цераз знаёмую каменную гароджу з вышчарбінкамі, куды так зручна ставіць ногі, трохі перачакаць, каб крокі пагоні сціхлі, пагладзіць рудога калматага сабаку па мянушцы піфагор і пашкрэпсціся ў зачыненую зялёную аканіцу, стараючыся прасіцца як мага больш жаласна. «Пані Саламея! Пан лёднік! Гэта я, пранціш! Можна ў вас пераначаваць?» Я ключ ад свайго пакоя згубіў, не магу патрапіць у канвент і нагу падвернуў. І пачуць, як пад буркатлівыя праклёны гаспадара і супакойлівыя рэплікі гаспадыні бразгаюць замкі і прачыняюцца дзверы і нырнуць у выратавальнае цяпло сяброўскай хаты, дзе заўсёды дзеля няшчаснага студыёзуса вырвіча ёсць вольны тапчанчык, і схавацца з галавой пад пуховую коўдру, забыўшыся на радзімку панны агнешкі, начную вазу ейнай цёткі і на тое, што заўтра зранку заняткі па рыторыцы, да якіх пранціш падрыхтаваўся нялепей, чым індык да заплыву ўвялі. А каб сон быў... Саладзейшы ўявіць адну высакародную паненку з гарэзнымі вачыма і ўсмешлівымі вуснамі з фанаберыстым імем Паланэя, якая зараз магчыма танчыць на балі ў Варшаве, бо балі там могуць гудзець і да раніцы, і не хапае сярод палкіх кавалераў пана Пранціша Вырвіча «Ерба гіпацентаур». Але надыдзе... Надыдзе час, калі загарыцца зорка пана яскравая камяні на гетманскай булаве, і фартуна, і ўласная двага падораць яму тытул і славу вартай увагі князёўны са славутага роду багінскіх. Вільня працінала неба цёмнымі шпілямі храмаў – І празрыстая халодная кроў усё крапала і крапала на чарапічныя дыгонтавыя дахі, на брукаванку і траву, на вялікае княства літоўскае, якое зноў чакалі вялікія перамены. А гэта значыць узрушэнні, рушэнні і расчараванні. спадчына вялікага етмана. Калі праўдзівы студыёзус ідзе на лекцыю, Сама меней ён думае пра лекцыю і вучобу. Пра святарны свой абавязак перад бацькамі, што выправілі дзіцятка, можа, за апошнія сямейныя грошы у абдоймы багіні мудрасці Мінервы. Не, пра абдоймы ён думае, але ж не пра халодна мармуровыя. Студэнты цягнуліся да акадэміі праз халодную восеньскую раніцу і апошні сон, як цені па тваністым беразе леты, намагаючыся зрабіць твары поснымі, як незаскваранная капуста, бо найперш усіх чакала імша. Вырвіч, схізматык мог асабліва не шчыраваць, але Прысутнічаць таксама быў абавязаны. Айцы езуіты строга за гэтым наглядалі, каб яшчэ можна было навучыцца спаць з адплюшчанымі вачыма. А пасля лекцыі, калі вырвіч ужо амаль адчуваў у роце смак гарачых клёцак, здарылася яшчэ больш непрыемнае. Вінцук недалужны – Аднакурснік пранчіша, які выконваў на курсе абавязкі цэнзара, чарнявы гарадзеніц, вялікай лабастай галавой плячыма, на якіх можна было здавалася абіваць снапы, тузаноў вырвіча за рукаў. «Трымайся, сябрук, цябе, прафесар, лёднік выклікае, каб ён аблес няроўна злы, як цэрбер, у якога адразу з трох паччаў адабралі па костцы. У шэрых вачах недалужнага плёскаўся пракаветны жах, бо цягам апошніх гадоў не было страшнейшага стварэння для студэнта Віленскай акадэміі, чым доктар Баўтрамеюс Лёднік, які ўзначальваў кафедру, так бы мовіць, усіх падазронных навук. І чытаў лекцыі па практычнай фізіцы, хіміі, біялогіі, таксама вёў факультатыўныя заняткі для тых, хто хоча заняцца медыцынай. І не тое, каб доктар крычаў – Альбо, крый Божа, зачуп уласнаручна каго сцягаў надварот. Пан лёднік чалавекам быў выключнай выхаванасці. Здавалася, змусіць яго змяніцца ў твары, альбо загарлаць не зможа нават з'яўленне праскага галема на віленскіх вулках. Але суровы пагляд цёмных вачэй, ды атрутны тон – нізкага голасу дзейнічалі на правінаваўцаў як позірк Васіліска. Гэта значыць, змушалі слупянець ад жаху. А доктор вынаходзіў гэткі з'едлівыя словы, што некаторыя нядбайцы лепей абралі патрымаць скураной дысцыпліны па спіні, чым выслухоўваць вымовы пана лёдніка. Ніякіх кампрамісаў доктар не прызнаваў. На высакароднасці багацця бацькоў не зважаў, падарункі не прымаў. Пабойвалася яго нават прафесура. І чуткі пра доктара хадзілі неверагодныя, асабліва сярод першакурснікаў, якіх адзін выгляд доктара палохаў. Высокі, хоць і не асілкавага складу, твар худы, нос драпежны, вусны ганарыста падціснутыя цёмныя вочы пранізлівыя перажагнацца хочацца. Адны сцвярджалі, што пан лёднік, чернакніжнік і некрамант, не слабейшы ад славутага пана Твардоўскага. Другія лячылі яго пярэваратнім і ваўкалакам. Трэція пляткаралі пра незвычайнае фехтавальнае майстэрства доктара. Здабыў ён сабе шляхецтва на полі бойкі, дзе выратаваў жыццё вялікаму гетману. Але народу за жыццё ўклаў не менш, чым уся караліўская нычарская харугва. Пра ваяўнічае мінулае сведчылі шнары на лбе, на шыі. І, вядома ж, за адметнае валоданне шабляй заплаціў дэманічны доктар страшную цану самому люцыпару. Магчыма, наладаваў яму мех беднымі студэнтамі, што не здалі ў час практыкум. Праўда, што... Навучэнцы старэйшых курсаў на гэтыя жахалкі збольшага пасміхаліся. Можа, і быў прафесар чорным магам, але і медыкам выбітным. Лекцыі яго чыталіся на мяжы блюзнерства, і ён крытыкаваў вучэнне Галена і разважаў наконт таго, што хваробы, выкліканыя не лішкам у арганізме адной з чатырох вадкасцяў, а нябачнымі шкоднымі рэчывамі, што трапляюць у яго звонку проста з паветрам ці разам з вадою, таму адмаўляў неаспрэчную карысць крывепушчання ды прамывання страўніка, якія, вядома, дапамагаюць ад любых хвароб. Гітлер нават публічную лекцыю прачытаў пра шкоду модных фантэнеляў. Штучна створаных на назе нарываў, якім не даюць зажываць, каб праз іх увесь час выходзіў з арганізма гной. Лётнік сцвярджаў, што менавіта такі карысны нарыў нядаўна звёў магілу расейскую імператрыцу Лізавету, хаця кожны ведае, што французскі байкапісец Фонтенель, у гонар якога і назвалі з'яву менавіта такім чынам, ацаліўся ад хваробы, і чым больш крыві ў хворага выпусціць, тым лепей. Шмат хто з калегаў зваў лёдніка за вочы шарлатанам, і даўно б яго схізматак ады блюзнера выперлі са святых акадэмічных муроў, блаславёных ордэнам Ісуса. Аднак жа аптэка акадэмічная – З тых часоў, як трапіла пад прыгляд лёдніка і пачала папаўняцца ягонымі мікстурамі ды бальзамамі, пачала прыносіць нежартоўны даход. І лікавацца да прафесара прасіліся самыя ўплывовыя асобы, нават з Польшчы, Ліфлянды ды Чэхіі прыязджалі. Праўда, прымаў ён далёка не ўсіх. І ніякімі грашыма доктара спакусіць было немагчыма, нібыта яму цмок па начах золата насіў альбо ў кішэні доктарскай заваляўся склют – неразменны талер. Бо хіба можа такі недужа заможны чалавек пагаржаць грашыма, што самі ў рукі даюцца. Але за складаныя выпадкі, калі ўсе астатнія лекары толькі рукамі разводзілі, лёднік браўся без разбору, ці жабрак, ці магнат курчыцца на ложку. І за магчымасць учыніць эксперыментальную аперацыю пад каленнай анюрызмы яшчэ і сам мог грошы прыплаціць. І напляваць яму было, што калегі па лекарскім цэху нос адварочвалі ад нізкай хірургічнай справы, бо хірургі прыроўніваліся да цэху цырульнікаў і мусілі ўважаць дактароў за вышэйшых. Але асабліва бараніла прафесар ад пераследаў, што ім апекаваўся сам вялікі гетман. Ваявода Вейлінскі Міхал Казімір радзівіл памянушцы рыбанька – Вось і нядаўна лёдніка некалькі разоў клікалі да ваяводы, які прыехаў у вільню ды зусім злёг. А вялікі гетман не той каму, можа нейкі вядзьмак ды шалбер вочы зацерушыць. ведаў лётніка яшчэ лепей казалі, што ён строгі, але справядлівы. Не терпіць адну ляноты ды глупства і ходзіць задарма лікаваць хворых у шпіталь пры праваслаўным братстве амаль зруйнаванага пажарам святадухава манастыра. А ягоная жонка такая неземная прыгажуня, што ён неадменна яе скраў з якога-небудзь палаца. А студыёзус Прантішвырвіч, які прыехаў у вільню разам з доктарам, ці ягоны пазашлюбны сын, ці падапечны, хаця не дай Божа такога апекуна, што цвічыць і дома, і на вучобе. Недалужны пачухаў цёмныя пасмы, спачувальна зірнуў на панылы твар Прантіша. А можа, э, абыдзецца, ты ж прафесару здаецца сваяк, «Не, не сваяк», – няуважна адказаў Вырвіч. «Ай, ды з'явіся да нашага Баутрамеюса хоць бы і Платон ці Авіцена, ён ім за няправільныя дэфініцыі вымовы ўчыніць». Калідоры імкліва пустелі, а студэнты высыпаліся з будынка, як сухія гарошыны з раскрытага струка. Вінцук з цікаўнасцю углядаўся у вырвічаўскае аблічча, нібыта хацеў расчытаць на ім скандынаўскія руны. Па праўдзе, спрабаваў прыкмеціць хоць якое падабенства з драпежным фанаберыстым абліччам Баўтрамеюса Лёдніка. Але пранціш вырвіч выраз твару меў круцельскі, вусны усмешлівыя, валасы русявыя, неслухмяныя, вочы блакітныя, сумленныя, як у добрага злодзея а пад носам зусім не дзюбатым, а цалкам прыдатным дзеля куртуазнага шляхціца прабіваліся светлыя вусікі. Слухай, ну хоць мне прызнайся, ну слова гонару далей не перадам, хто такі табе пан лёднік? Не вытрымаў недалужны. Ты ж у ягоным доме свой, начуеш, корміся, прафесар за табой як за сынам сочыць. Апякун, мабыць, а? Вырвіч усміхнуўся трохі сумна. Эх, дарма языкамі мянціця не сын я яму. Мой бацька, пан Даніла Вырвіч, герба гіпацэнтару мінулым годзе на Піліпаўку памёр. Ты ж памятаеш, як я на пахаванне адпрошваўся. Я апошні з роду сваякоў не маю. А лёднік... Вырвіч зазірнуў бліскуча цікаўнасці вочы праверанага сябрука па пракудах, зноў пасміхнуўся нейкім сваім успамінам. «Помні, слова даваў не распаўсюджваць. Эх, лёдніка мне аднойчы продали». Калі б зараз у калідоры з'явілася жывёла кракадзіл, якая паводле бістыяра і увасабляе крывадушша, бо забівае чалавека і зараз жа плача над ім, вінцук не так бы ўразіўся, <laughs> як гэта э, прадалі. За шэлех. Гэта ўсё, што я тады ў кішэні меў. Пранціш трохі блазнаваў, але было зразумела, што не жартуе. Спынілася каля мяне карэта на дарозе з Менску да Ракава, разумееш? Лёднік э, здабыў філасофскі камень. Гэты можа, о, упёрты. Але здабываючы нарабіў даўгоў і ўрэшце заклаў сябе самога. А гаспадар яго наўзлаваўся, што лёднік адрокся пасля гэтага ад алхіміі і астралогіі, а здабытага з медзі золата аказалася не больш зашчопаць і прадаў яго першаму стрэчнаму так мне і пашанцавала яго займець. Дык доктар, э, прафесор быў тваім слугою? Брова недалужнага падобныя да двух чорных бухматых вусеняў палезлі на лоб. Вырвіч фыркнуў. Ты можаш уявіць пана лёдніка чымсьці слугою? Недалужны ў жаху затрос галавою. Лягчэй уявіць, як бадзёра скача мазурку пад скарбе літоўскі трызна, які ў крэсла не змяшчаўся. Так што кароль загадаў дзеля яго лаўку адмысловую падчас свайму ставіць. Ну вось. Лёднік і тады быў такім самым. Узяўся мяне адукоўваць. Вох ці мне! Вінцук, відаць, уявіў, як гэта, калі падобны настаўнік – каля цябе ўвесь часна. Каб ён наблес няроўна, і ты што, не вытрымаў і на волю яго адпусціў? Пранціш адвёў вочы ў бок і ледь заўважна пачырванеў. Ды не, так атрымалася, што... Ж, што ён сам сабе здабыў волю і шляхецтва. Па справядлівасці і паводле статута на поле бойкі. Аднакурснік пранціша памаўчаў, прывыкаючы да навінаў. І э, як жа вы цяпер? Пранціш шырока усміхнуўся. Ведаеш, Мы с доктором столько разов один одному жить выратовывали, что лик сгубился. И, друже, так сталося, что зараз самые близкие мне люди на свете — это пан Бутрым и пани Соломея Лёдники. Вось так. слухачы прагучалі першыя старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіновскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя